بسم الله الرحمن الرحیم ال آه، شماره دهم کتاب منظور دهم محسنات لفظی الاستخدام الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر میفرماید استخدام یعنی ذکر کردن لفظی که دو معنی یا معانی بیشتری داره به یک معنی شما یه لفظی رو ابتدا میای به یک معنی ذکر میکنی در ادامه زمیر رو میایی که به همین لفظ بر میگرده ولی به معنای دیگر به معنای دیگر, دیگر. او یا صورت دیگه هم داره أو إعادة زميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما یا تکرار کردن دو زمیر تکرار کردن چی؟ دو زمیر که منظور شما از زمیر دومی غیر از اون منظوریه که از زمیر اولیه یعنی منظورت از زمیر اولی چیزی دیگه هست و منظورت از ضمیر دومی چیز دیگه فالاول مثال برای اولی نحو قوله تعالی مانند این آیه کریمه فمن شهد منكم الشهر فليصم هر کسی از شما دید حلال ماه را فلیصمه پس حلال رو روزه بگیره یا نه اون زمان رو روزه بگیره خب پس اینجا ما ذکر لفظ ذکر شده با معنی این هو این هو به شهر برمیگرده ولی شهر به معنی هلاله در حالی که هو روزه بدارد آن رو به معنی زمانه معلومه رمضانه معنی چیه؟ بله متوجه شدی؟ این میگن استخدام این مثال برای اولی بود میگه اراده به شهر الهلال منظور از شهر حلال هست و به از زمان المعلوم و منظورش از زمیر این زمیری که فلیسم هو این هو منظور از این زمیر که برمیگرده به شهر زمان معلوم است نمیشه که خود حلال رو چکار کرد روزه گرفت آجه شام سهنده کاسم آمانه بعد شما گنده جوشکا پیه راتی زانم نه اصلا مردم تشخیص بدن اصلا دیگه جواب هم گنده چطور؟ مثلا هنوز همون نوسوس محبت و مالا مصابت تشخیص هنشوس همه استعداد یعنی مسئولیت بیر نه اینده بعد یعنی تکلم عربی و بیتو چیه بیر ها اینده والثاني كقوله تعالى والثاني كقوله و مثال برای دومی که یعنی دو تا زمیر آورده یه زمیر به معنای دیگه و زمیر دیگه منظورش چیزی دیگه هست فسق الغضاء و ساکنیه واو داره مال شو؟ مال اینجا نداره ولی این اشتباه چاپیه فسق الغضاء والساكنيه هم شبوه بين جوانحي وضلوعي میگه آب داد درخت قضاء رو و ساکنیه و ساکنین آن را ببین اینجا زمیر ساکنیه که به غضا برمیگرده به چه معنیه؟ به اون مکانی که اون غذا درش وجود داره اون درخت درش وجود داره وگر نه مگه افراد رو درخت سکونت میکنن اون محله اون چیه؟ فسق الغضاء و ساکنیه آب داد درخت غضا رو و ساکنین اون رو اون که بله ساکنین اون رو اون محل رو اون مکان رو اونجا رو پس اینجا زمیر به یک معنی به کار رفته زمیر بعدی به معنای دیگه خودش توضیح میده و اگرچه اونها برافروختند بین استخوانهای سینه و استخوانهای کمر من آتش آتش آن و این هم اگر چه که اونا برافروختن آن را این زمیر هم به غضا برمیگرده ولی به معنای دیگر به معنی آتشش آتش اون رو خب منظور دله دیگه اون چه که بین سینه های استخوان های سینه و کمره اون دله دیگه نه اگر چون اون آتشش رو در دل من برافروختن خب حالا اینجا دقت کن در توضیحش میگه الغضا شجر البادیه غبا میگه درخت بادی هست و ضمیر ساکنیه یعود الیه بمعنى مکانیه و زمیری که روی ساکنیه چسبیده اینجا ببین از ساکنیه با وجود اینکه مضافه ولی الفلام داره چون این ما دو مضاف داریم لفظی و معنی خب بریم جلو کاری به این بحثای ما اثر نحوی نداریم خب میگه زمیر ساکنهی برمیگرده به معنای مکان اون غبا و ضمیر شبهو یا شبهو یعود الیه به معنی نارهی و زمیر شبهو برمیگرده به همین غبا ولی به معنای آتش اون به معنای چیش؟ پس این شد از استخدام یازده الاستدراد الاستدراد استدراد استطراد کاربردش زیاده تو کتابا میگه استطرادن اینو ذکر کرد یعنی با توجه به مناسبت الاستطراد هو ان يخرج الم... يا ان يخرج المتكلم من يخرج اصلا هو ان يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه الى اخر لمناسبه ثم يرجع الى تتميم الاول استطراد دیگه چیه؟ استطراد اینه که متکلم از اون هدفی که درش هست از اون بحثی که در موردش داره بحث میکنه خارج میشه به بحثی دیگر که باش مناسبت داره دوباره برمیگرده اون بحث قبلیشو چکار میکنه تکمیل میکنه مثلا میگه اینو استطرادن ذکر کرد یعنی جز اصل موضوع نبود با توجه به پیش اومد این بحث یعنی الکلام یجر رو بله خب سپس برمیگرده و اولی رو تکمیل میکنه که قول سماعل مانند قول شاعر سماوال که میگه و ان جان جان Vale. Vale. إن وإن أناس لا نرى القتل صبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل من منا حيث كان قتیلو خب. میگه ما مردمانی هستیم که قتل رو کشتن رو آر نمیبینیم یعنی از اینکه بمیریم کشته بشیم اینو آر در حالی که قبیله عامر و سلول اونو ترسو هستند از قتل میترسند خب اینجا داره خودشو چیکار میکنه تعریف میکنه ولی استطراد اینجا هست یعنی بحث اصلی فخر ها میگن این اومده بود یه جای خاصگاری خلاصه قبولش نکرده بودن اینو در تعریف خودش گفته بود و بعدش در همین از فرصت استفاده کرده بود این بیچاره آمرها و سلولها رو هم کرده بود مثل الان دیگه مثلا از هر فرصتی این استطراد این روزا خیلی زیاده گروه ها که میخوان خودشون رو تعریف کنند دیگه یک زمی هم گروه های دیگه رو میزنند که اولا این طورند و این طورند ما این فضایل رو داریم و ما مذهب ما این جوره و اونا پس استطراد این مثال تو دیگه واقع میمونه خلاصه بریم جلو وتشيكو البورصة على الموظفين يا خالي تو أصول فقه إن قاد تكتبها كتابة أصلا إن كلمة رو ياد بيجير إن بحثش كتابة زيادة إيه؟ معنى يعني مثلا شيء استطرادا يا برا كانت يعني بالي هم جوز هم يعني كان هم بحث كياش استطرادا شوش كي بالي بالي إن خيلي زيادة إن تو كتابة أصول الفقه ومادية كتير ماشي يقرب ميجي نزديك ميكونه خب به مرگ آجال ما را های ما را برای ما و های اونها یعنی آمر و سلول ناپسند میدونه در نتیجه طولانی میشه مرگشون یا عجلشون عجلشون طولانی میشه میگه هیچی که از ما با مرگ طبیعی نمرده و ما مات منا سید حتف انفی هیچ سیدی از ما آقای از ما با مرگ طبیعی نمرده ولا طل منا حيث كان قتیل و خون هیچ قتیلی از ما به هدر نرفته ما انتقام گرفتیم خونش رو گرفتیم یا دیش رو گرفتیم خلاصه به هدر قل یقتلو فعل ماضی مزاره معنی بطاله یا هدره به هدر قل يقل قل يقل بله فسياق القصيدة للفخر يتوم المجهولة وجه يتومان نعم. پس میگه سیاق قصیده برای فخره و استطرد منه الى هجاء یا هجاء این هر کتاب ولی این لحظه تو ذهنم نیست عامر و سلول ثم عاد الیه هجاء زده پس همینه ثم واستطرد منه الى هجاء عامر و سلول ثم عاد اليه استدرادن رفته بحث حجو عامر و سلول مطرح کرده دوباره برگشته و اومده تعریف خودشو کرده که بله هیچ خونی از ما به هدر نرفته و ما با مرگ طبیعی نبردیم ما بله دوازه الافتنان افتنان الافتنان ببین این الافتنان از فتنه نیست از فن الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحناسة والمدح والهجاء والتعزية والتهنئة افتنان یعنی جمع کردن بین دو فن شرای غزل داریم حماسی داریم غزل در مورد بحث زنان و مراوده با زنان حرف میزنه و حماسه در مورد شجاعت و این چیزا حرف میزنه مدح تعریف میکنه هجا حجو میکنه تعذیه تعذیه میکنه تهنئه تبریک و اینا دیگه واضحه اینا رو شما مگه ادبیات نخوندید بله غزل اینه دیگه پس الافتنان هو الجمع بین فنین مختلفین جمع کردن بین دو فن مختلفا شما درمون یک شعر هم تهنیت میگی هم تعذیت میگی هم غزل هم حماسه هم حجب، هم مدح مانند غزل و حماسه مدح و حجو تعذیه و تهنیه تعذیه که دیگه خبر مرگی رو اعلام کردن چی میگن خبر تسلیت عرض کردن و تهنیه هم تبریک گفتن که قول عبدالله ابن همام السلولي حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية أبوه معاوية وخلفه هو في الملك میگه افتنان جمع کردن بین دو فن مختلف مانند غزل و حماسه مدح و هجا تعزیه و تهنیه مانند این شعر یا این سخن عبدالله بن همام سلولی وقتی که وارد شد بر یزید ابن معاویه زمانی که معاویه فوت کرده بود و یزید هم جانش جانشینش شده بود در مملکت میگه آجرک الله علی الرزیه آجر بدهد تو را خداوند بر این مصیبتی که برات وارد شده است ببین چقدر قشنگ شعر من قشنگ قشنگی این افتنانو ببین و بارک لک فی العطیه اینجا تعذیت گفت بعدش اومد تحلیه گفت بین دو فن جمع کرد آجرک الله علی الرزیه خداوند تو را بر مصیبت وارد اجر دهد و بارک لک فی العطیه و برکت بدهد تو را در این بخشش این این صاحب ملک شدی دیگه نه و اعانک علی الرعیه و تو رو بر ملت یاری دهد فقد رزعت عظیما و اعطیت جسیما مصیبت بزرگی برات وارد شده است و چیز بزرگی هم عطا شده ای فشکر الله علی ما اعطیت الله بر آنچه که عطا شده ای شاکر باش و اصبر علی ما رزقت و صبر کن بر مصیبتی که برات آمده است فقد فقدت الخلیفه و اعطیت الخلافه براسی که خلیفه رو از دست داده ای و خلافت رو داده شده ای ففارقت خلیلا خلیلی رو عزیز و رو از دست داده ازش جدا شده ای و موهبت جلیلا و جلیلی رو بخشیده شده ای یعنی کار خلافت اصبر یزید فقد فارقت ذا ثقة واشكر حباء الذي بالملك اسفاك صبر کن ای یزیدو منادای ولی حرف یا حذف شده اصبر یا یزیدو منادای مفرد معرفه مبنی بر علامت رفعه صبر کن ای یزید براسی که دارای سقه ای رو ازش جدا شده ای فراق یافته ای و شکر بکن بخشش اون ذاتی رو که تو را برگزیده است به سلطنت هوا یعنی بخشش لإزراء أصبح كي لا روز آه. ببين لتوش توش كثير لا لا روز آه. لا روز آه. بله بله لا رزء أصبح في الأقوام نعلمه مال إن مال من اشتوال شافي دار زياد لا رزء أصبح في الأقوام نعلمه كما رزئت ولا عقبه كعقباك میگه هیچ مصیبتی وجود نداره در اقوام که ما ازش خبر داشته باشیم مانند مصیبتی که به مانند مصیبتی که بر تو وارد شده به مانند مصیبتی که بر تو وارد شده ما خبر نداریم نمیدونیم که بر اقوام اومده باشه و عقبایی سرانجامی هم مانند عقبای تو هم وجود نداره این خلافت رو داره چیکار میکنه میکنه اون چی ترجمه فارسی شو چی نوشته بله بله آنجا یه عطای این پارسی تو چی بزرگ چی؟ ها یعنی بزرگ الجمع الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد يا يعني أن يجمع ببین بله اگر یه ایجمعش کنیم یعنی شاعر جمع بکنه یعنی گوینده چیکار بکنه ان یجمع این که جمع کرده بشه هر دوتا درسته الجمع هو ان یجمع بین متعدد فی حکم واحد جمع اینه که جمع کرده بشه بین چند چیز متعدد در یک حکم یعنی حکمشون یکی باشه چند چیز متعدد باشه ولی حکمشون که قوله ان الشباب والفراغ مال شو تشيلو مشتو والجدة والجدة مفسدة للمرء أي مفسده میگه همان جوانی بیکاری و بینیازی استغنا جدا یعنی چی؟ بینیازی ثروت این در اصل وجده مثل وصل که میشه سلتون آه. وعد که میشه عیدتون این یه قایدی در صرف وجود داره که واو هست میشه و در آخرش تا میاد وجده خب میگه جوانی و بیکاری و بینیازی سبب فساد شخص میشوند اون هم چه فسادی بله پس در حکم جمع کرد چیزای متعدد شباب و فراغ و جده رو در یک حکم که اینا همشون فساد میارن چارده التفریق تفریق برعکس جمعه برعکس چیه؟ جمعه هو ان يفرق بين شيئين من نوع واحد جدائی بیاره بین دو چیز که از یک نوع هند. که از یک نوع واضح میشه با این مثال که قولی ما نوال الغمام وقت الربيع وقت ربيع كنوال الأمير وقت يوم سخاء فنوال الأمير بدرة عين ها بدرة نوشته ونوال الغمام قطرة ماء میگه نیست نوال غمام بخشش ابرها به وقت بهار مانند بخشش امیر روز سخاوتمندی میگه اون بخشش ابرها یعنی باران اون هم در اوجش که وقت بهار باشه مانند بخشش این امیر داره تعریف میکنه مبالغه میکنه دیگه داره امیر رو چکار میکنه دیوانش میکنه که بهش بده خب نیست بخشش ابرها به وقت بهار مانند بخشش امیر روز سخاوت فنوال الامیر بدرت عین بخشش امیر ببین این بدرت عین در اصل کیسه هست اون کیسه ای که اون درهم و درش میگذارد مبلغ معلومی رو درش میگذاشتن ولی ممکنه در یه دوره ده هزار دینار بوده در یه دوره دیگه فرق کرده ولی اینجا آورده ده هزار دینار در این شرح شموس البراعه خب میگه نوال امیر بدرت عینه نوال امیر ده هزار درهمه زیاد بوده دیگه نه و نوال الغمام قطرت ما اما بخشش آ بخشش ابر قطره ای آب است ما کاری به اون چیاش نداریم ولی اینجا اومد جدایی آورد بین دو سخاوت این و اون چکار کرد؟ جدایی آورد اینو میگن تفریق این میگن چی؟ تفریق اون بود جمعش خب تا اینجا شما خونده بودی کافیه